illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีสัพพาสวะสังวรสูตร ว่าด้วยการสังวรในอาสวะทั้งปวง all the things when he attends to them, the unarisen things of sensual pleasure, unarisen things of beings, and the unarisen things of ignorance arise in him, and those arising things that arise increase. These are the things unfit for attention that he does not attend to ภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ควรมนัสิการเหล่าไหน ที่อริยสาวกมนัสิการอยู่ คือเมื่ออริยสาวกนั้นมนัสิการธรรมะเราได้อยู่ อาสวะคือกามก็ดี อาสวะคือภพก็ดี อาสวะคืออวิชาก็ดี ที่ยังไม่เกิด ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เสื่อมไป ธรรมะที่ควรมณสิการเหล่านี้ ที่อริยสาวกนั้นมณสิการอยู่ อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น จะไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมสิ้นไป and what are the things fit for attention that he attends to they are things such that when he attends to them, the unarisen thence of sensual desire, unarisen thence of being, and tens of ignorance do not arise in him, and the arisen thence are abandoned. These are the things fit for attention that he attends to. ธรรมะ ที่ควรมนสิการเหล่านี้ ที่อริยสาวกมนสิการอยู่ อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้น จะไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมสิ้นไป แก่อริยสาวกนั้น เพราะไม่มนสิการธรรมะ ที่ไม่ควรมนสิการ และเพราะมนสิการธรรมะ ที่ควรมนสิการ These are the things fit for attention that he attends to. By not attending to things unfit for attention, and by attending to things fit for attention, unarisen thence do not arise in him, and arisen thence are abandoned. อริยสาวกนั้น ย่อมมนสิการโดยแยบกายอย่างนี้ว่า นี้คือทุก นี้คือเหตุให้เกิดทุก นี้คือความดับไม่เหลือของทุก และนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก เมื่ออริยาสาวกนั้นมนสิการอยู่โดยแยบกายอย่างนี้สังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดสามประการ ได้แก่สกายาทิฏฐิ วิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาตย่อมเสื่อมสิ้นไป พิสุทธหลาย อาสวะเหล่านี้ เรากล่าวว่า จะพึงละได้ เพราะการเห็น He attends wisely This is suffering He attends wisely This is the origin of suffering. He attends wisely. This is the cessation of suffering. He attends wisely. This is the way leading to the cessation of suffering. When he attends wisely in this way, three fetters are abandoned in him: personality view, doubt, and adhering to rules and observance. These are called the tens that should be abandoned by seeing. ภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนเล่าที่จะพึงละได้เพราะการสังวร and what tens, pickles, should be abandoned by restraining ที่สุดท้หลาย คือเธอผู้ใดใน ธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบกายแล้ว เป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในอินทรีย์ คือตา อินทรีย์คือหู อินทรีย์คือจมูก ลิ้นกายและใจ ก็อาสวะเหล่าใด อาศัยความเร่าร้อนและ ระทำความขับแค้น พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลใด ผู้ไม่สำรวมอินทรีย์เหล่านั้นเป็นเหตุ อาสวะและความเร่าร้อน อันกระทำความขับแค้น เหล่านั้น ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้นั้น ผู้รู้จัก สำรวมอินทรีย์ อยู่อย่างนี้ Here, a piku, reflecting wisely abides with the eye faculty restrained, with the ear faculty restrained, with the nose faculty restrained, with the tongue faculty restrained, with the body faculty restrained, with the mind faculty restrained, while tense, vexation, and fever might arise in one who abides with those faculties unrestrained. There are no tense vexation or fever in one who abides with those faculties restrained เหล่านี้แหละคืออาสวะที่จะพึงละได้เพราะการสังวร These are called the t e n s that should be abandoned by restraining ภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหน จะพึงละได้ เพราะการพิจารณาเสพ and what t e n s pickles should be abandoned by using คือเธอในกรณีนี้ พิจารณาโดยแยบกายแล้วเสพจีวร เพียงเพื่อกำจัดความหนาว ความร้อน สัมผัส แห่งเหลือบ ยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะ ที่ทำให้เกิดความละอาย Here, a piku, reflecting wisely, using the robe only for protection from cold, for protection from heat, from contact with gadflies, mosquitoes, wind, the sun, and creeping things, and only for the purpose of concealing the private parts เธอนั้นพิจารณาโดยแยบกาย แล้วเสบินดาบาดมิใช่เพื่อเล่นมิใช่เพื่อมัวเมามิใช่เพื่อประดับมิใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อให้กายนี้ ตั้งอยู่ได้ เพื่อให้ชีวิตเป็นไป เพื่อป้องกันความลำบาก เพื่ออนุเคราะห์ปรมาจันทร์ ด้วยคิดว่า เราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสีย และไม่ทำเมตนาใหม่ คือความอิ่มจนเดือดัดให้เกิดขึ้น ความที่อายุดำเนินไปได้ ความที่ไม่มีโทษประหาร และความอยู่ผาสุขสำราญ จะมีกับเราดังนี้ reflecting wisely he uses alms food neither for amusement nor for intoxication nor for the sake of physical beauty and attractiveness but only for the endurance and continuance of this body for ending discomfort and for assisting the holy life considering. Thus I shall terminate all feelings without arousing new feelings, and I shall be healthy and blameless, and shall live in comfort. the พิจารณาโดยแยบกายแล้วเซพเสนาสนะเพียงเพื่อกำจัดความหนาวความร้อน สัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย พียงเพื่อบรรเทาอันตราย อันเกิดจากดินฟ้าอากาศ และเพียงเพื่อเป็นที่อาศัยอยู่หลีกเร้นสำหรับการประพฤติภาวนา reflecting wisely he uses the resting places only for protection from cold for protection from heat for protection from contact with gadflies mosquitoes wind the sun, and creeping things, and only for the purpose of warding off the perils of climate, and for enjoying retreat. เธอพิจารณาโดยแยบกาย แล้วเสพบริขาร คือหยวกยา อันเป็นปัจจัยสำหรับบรรบัดไข้เพียงเพื่อกำจัดเวทนา ที่เกิดแต่อาพาธต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อความเป็นผู้ไม่มีอาพาธเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง Reflecting wisely he uses the medicinal requisites only for protection from arising afflicting feelings and for the benefit of good health ภิกษุทั้งหลายอาสวะ และความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใด พึงบังเกิดขึ้น แก่ภิกษุ ผู้ไม่พิจารณาเสปัจจัยอันใดอนหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้น ย่อมไม่มีแก่ภิกษุ ผู้พิจารณาเสพอยู่อย่างนี้อาสวะเหล่านี้แหละ เราเรียกว่า จะพึงละได้ เพราะการเสพ while tense vexation and fever might arise in one who does not use the requisites. Thus, there are no pains, vexation, or fever in one who uses them thus. These are called the things that should be abandoned by using ภิกษุทั้งหลาย ที่จะพึงละได้ เพราะความบดกลั้น What t h e n g s pickles should be abandoned by enduring คือบุคคลผู้ใดในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบกายแล้ว เป็นผู้อดทนต่อความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย อดทนต่อสัมผัส แห่งเหลือบยุง ลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย เป็นผู้มีชาติของผู้อดกลั้น ต่อถ้อยคำที่ผู้อื่นบ้าร้าย ต่อเบตนาที่มีอยู่ในตน ซึ่งบังเกิดแล้วอันเป็นทุกข์ กล้าแข็ง เจ็บแสบเผ็ดร้อน ไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ อันจะนำไปเสียซึ่งชีวิต Here reflecting wisely, bears cold and heat, hunger and thirst, and contact with gadflies, mosquitoes, wind, the sun, and craving things. He endures ill-spoken, unwelcome words, and arisen bodily feelings that are painful, racking, sharp, piercing, disagreeable, distressing and menacing to life ภิกษุทั้งหลายก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแกนเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้น แก่ภิกษุนั้น ผู้ไม่อดกลั้นอยู่ อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแกนเหล่านั้น ย่อมไม่มีแก่ภิกษุ ผู้อดกลั้นอยู่อย่างนี้ อาสวะนี่แหละ เราเรียกว่า while tens, vexation and fever might arise in one who does not endure such things there are no tens, vexation or fever in one who endures them these are called the tens. that should be abandoned by enduring ภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหน ที่จะพึงลาได้ เพราะความเป็นรอบ and what thence p i c k u s should be abandoned by avoiding คือเธอในธรรมะวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบกายแล้ว เว้นช้างที่ดุร้าย มาที่ดุร้าย โที่ดุร้าย สุนัขที่ดุร้าย งู หลักตอ สถานที่ที่มีหนามบอ่อ เหว แอ่งน้ำคร่ำบ่อน้ำคร่ำซึ่งเพื่อนผู้ประพฤติปรมจันทร์ผู้เป็นบินยูชนทั้งหลาย พึงกำหนดลง ผู้นั่งนะที่มิใช่อาสนะเห็นปานใด ผู้เที่ยวไปนะ ที่มิใช่โคจรเห็นบานใด ผู้คบมิตรที่ลามกเห็นบานใด ในสถานทั้งหลายอันลามกดังนั้นพิจารณาโดยแยบกายแล้ว เว้นที่มิใช่อาสนะนั้น ที่มิใช่โคจรนั้น และมิตรผู้ลามกเหล่านั้น Here a bhikkhu reflecting wisely avoiding a wild elephant a wild horse, a wild bull, a wild dog, a snake, a stump, a bramble patch, a chasm, a cliff, a pit, a seaver. Reflecting wisely, he avoids sitting on unsuitable seats, wandering to unsuitable resorts, and associating with bad friends. Since if he were to do so, wise companions in the holy life might suspect him of evil conduct ภิกษุทั้งหลายจริงอยู่ อาสวะและความเร่าร้อน อันกระทำความขับแกนเหล่าใด พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้นั้น ผู้ไม่เว้นสถานหรือบุคคลอันใดอันหนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อน อันกระทำความกาบแขนเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้เป็นรอบอยู่อย่างนี้ อาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าจะพึงละได้ เพราะการเป็นรอบ while tense vexation and fever might arise in one who does not avoid these things there are no tens, vexation, and fever in one who avoids them. These are called the tens that should be abandoned by avoiding. ภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะความบรรเทา What tens, pickles, should be abandoned by removing ภิกษุทั้งหลายคือบุคคลผู้ใด ในธรรมะวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบกาย แล้วย่อมอดกลั้น ย่อมละ ย่อมบรรเทาความคิดในทางกาม ความคิดในทางพยาบาท และความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สิ้นสูญไปทำให้ถึงซึ่งความไม่มี ย่อมอดกลั้นย่อมละ ย่อมบรรเทาธรรมะ ที่เป็นบาปอากุศลทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วทำให้สูญสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มี Here, a p i k u reflecting wisely, does not tolerate an arising thought of sensual desire and the rising thought of evil, and the rising thought of cruelty. He abandons it, removes it, does away with it, and annihilates it. He does not tolerate arising evil, unwholesome states. He abandons them, removes them, does away with them, and annihilates them. ภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะและความเร่าร้อน อันกระทำความคับแค้นเหล่าใด พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้น ผู้ไม่บรรเทาธรรมะ อันใดอันหนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อน อันกระทำความคับแค้นเหล่านั้น ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้บรรเทาอยู่อย่างนี้ นี่แหละคืออาสวะที่เรากล่าวว่า จะพึงละได้ while tens vexation and fever might arise in one who does not remove these thoughts there are no tens vexation or fever in one who removes them these are called the tens that should be abandoned by removing ภิกษุงหลาย ก็อาสวะเหล่าไหน ที่จะพึงละได้ เพราะการอบรม What tends pickles should be abandoned by developing คือบุคคลในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาโดยแยบกาย แล้วเจริญสติสัมโพชฌง อนาศัยวิเวกอนาศัยวิราคะอนาศัยนิโรธ และน้อมไปเพื่อความสลัดคืนย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชง เจริญวิริยะสัมโพชง เจริญปีติ สัมโพชง เจริญปัสสัทธิ สัมโพชง เจริญสมาธิ สัมโพชงเ เจริญอุเบกขา สัมโพชง อันแต่ละอย่าง อาศัยความวิเวกอาศัยบิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อความสลัดกืน Here a piku reflecting wisely develops the mindfulness enlightenment factor which is supported by seclusion, dispassion, and cessation, and ripens in relinquishment. He develops the investigation of states, enlightenment factor. He develops the energy, enlightenment factor, the rapture, enlightenment factor, the tranquility, enlightenment factor, the concentration, enlightenment factor, and he develops the equanimity, enlightenment factor, which is supported by seclusion, dispassion, and cessation, and r i p e n s in relinquishment. ภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะและความเร่าร้อน อันกระทำความกับแค้นเหล่าใด จะพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ผู้ไม่อบรมธรรมะอันใดหนึ่ง อาสวะและความเร่าร้อน อันกระทำความกับแกนเหล่านั้น ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้อบรมอยู่อย่างนี้ นี่แหละคืออาสวะ ที่เรากล่าวว่าจะพึงละได้ เพราะการอบรม while tens vexation and fever might arise in one who does not develop these enlightenment factors there are no t e n s vexation, or fever in one who develops them. These are called the t e n s that should be abandoned by developing. ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุว่าอาสวะเหล่าใดหันบุคคลใดพึงละได้เพราะการเห็น อาสวะเหล่านั้น อันเธอนั้นละได้แล้ว พราะ การเห็น อาสวะเหล่าใด อันบุคคลจะพึงละได้ เพราะการสังวรอาสวะเหล่านั้น อันเธอนั้นละได้แล้ว เพราะการสังวรอาสวะเหล่าใด อันเธอจะพึงละได้ เพราะการเสพ อาสวะเหล่านั้น อันเธอละได้แล้ว เพราะการเสพ อาสวะเหล่าใด อันบุคคลจะพึงละได้ เพราะความหมดกลั้นอาสวะเหล่านั้น อันเธอนั้นละได้แล้ว เพราะความหมดกลั้นอาสวะเหล่าใด อันเธอจะพึงละได้ เพราะการเว้นรอบอาสวะเหล่านั้น อันเธอนั้นละได้แล้ว เพราะการเว้นรอบอาสวะเหล่าใด อันเธอจะพึงละได้ เพราะการบรรเทา อาสวะเหล่านั้น อันเธอนั้นละได้แล้ว เพราะการบรรเทาอาสวะเหล่าใดอันเธอจะพึงละได้ เพราะการอบรม อาสวะเหล่านั้น อันเธอนั้นพึงละได้แล้ว เพราะการอบรม ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้นี้ เรากล่าวว่า เป็นผู้สำรวมด้วยความสังวร ในอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้ว ยังสังโยชน์ให้ไปปราดแล้ว ได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะความตรัสรู้ด้วยการเห็นและการละมานะ โดยชอบ Pickles when for a pickle the tens that should be abandoned by seeing have been abandoned by seeing, when the tens that should be abandoned by restraining have been abandoned by restraining, when the tens that should be abandoned by using have been abandoned by using, when the tens that should be abandoned by enduring have been abandoned by enduring. When the tens that should be abandoned by avoiding have been abandoned by avoiding, when the tens that should be abandoned by removing have been abandoned by removing, when the tens that should be abandoned by developing have been abandoned by developing then he is called a piku, who dwells restrained with the restraint of all the things. He has severed, craving, flung off the fetters, and with the complete penetration of conceit, he has made an end of suffering. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสสังวระ ปริยายะนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้น ชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละ That is what the blessed one said The p i k k u s were satisfied and delighted in the blessed one's words สัพพาสวะสังวรสูตร Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอน และพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี